Ποιο είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που διαβάσαμε σήμερα, γιατί Ευαγγέλιο αυτό σημαίνει. Ευαγγέλιο λέγεται καλή αγγελία. Δηλαδή κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία, ερχόμαστε να ακούσουμε ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Μία καλή αγγελία, μία καλή αναγγελία από τον Θεό. Ποια είναι λοιπόν αυτή η αγγελία που ερχόμαστε να ακούσουμε σήμερα γράφει στο τέλος τέλος σήμερα του Ευαγγελίου διότι ο Χριστός ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολολός. Και ποιον παρουσιάζει σήμερα ο Κύριος ως απολολός. Τον Ζακχαίο. Ζακχαίος, ένας αρχιτελώνης της εποχής εκείνης, ας πούμε ένα υψηλό πρόσωπο, ένα πρόσωπο σε πολύ υψηλή θέση, ο οποίος τον παρατηρούμε ότι παρόλο που ήταν πλούσιος, που είχε τα πάντα, όλα τα καλά του κόσμου, που ζούσε μια ζωή πολύ καλύτερη από ό,τι οι υπόλοιποι συμπολίτε του. Προφανώ είχε μια ωραία οικία, ζούσε σε ένα ωραίο περιβάλλον κι όμω κάτι μέσα του τον έτρωγε. Αυτά που είχαν όλα αυτά τα υλικά αγαθά τα οποία υπήρχαν γύρω του δεν του φτάνουν. Κάτι τον απασχολούσε, είχε ακούσει συμπεραίνοντα από το Ευαγγέλιο για τον Ιησού. Όχι ότι πίστευε ότι είναι Θεός, αλλά είχε ακούσει για τα θαύματα που έκανε, είχε ακούσει προφανώς την διδασκαλία του. Και αυτό που τον έτρωγε μέσα του ήταν το εξή. Έχω όλα αυτά που έχω, αλλά δεν είμαι ευτυχισμένος. Δεν είμαι χαρούμενος. Κάτι μου λείπει. Μήπως αυτός για τον οποίο μιλάνε τόσοι πολλοί έχει να μου δώσει την πραγματική χαρά. Αυτό που εμένα μου λείπει, αυτό που εμένα με γεμίζει. Και έχοντας αυτό στο νου του, προσέξτε τι έκανε. Παρόλο που είχε μια υψηλή θέση, παρόλο που ήταν γνωστό σε όλους, φανταστείτε ότι ήταν τόσο υψηλή η θέση του, όταν έβγαινε έξω στον κόσμο, όλοι γνωρίζαν ποιος ήταν. Αποφάσισε να ανέβει, επειδή ήταν κοντούλης, σε μία σικομοριά, δεν σε μία σικιά. Γιατί ήταν τόσο πολύ ο κόσμο που περίμενε τον Χριστό, που δεν μπορούσε, δεν να τον δει. Οπότε αποφάσισε, δεν τον ένιωξε ούτε ποιο είναι, ούτε αν έχει πλούτη, ούτε αν έχει, ούτε αν οι άλλοι θα τον ας πούμε κακοχαρακτηρίσουν ή θα τον περιγελάσουν. Αποφάσισε να ανέβει πάνω στη σικομοριά για να δει τον Χριστό, όχι να μιλήσει μαζί του να τον δει. Επίσης προσέξτε και κάτι άλλο που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είχε μετανοήσει. Δεν είχε αλλάξει τρόπο σκέψης. Δεν είχε μετανιώσει για αυτά που έκανε. Ως αρχιτελώνης έβαζε πολύ ψηλή φορολογία στον κόσμο. Έτσι τότε ήταν στην Ρωμαϊκή εποχή. Δεν ερχόταν το κράτος να φορολογήσει τον κόσμο. Ο αρχιτελώνης, δηλαδή ο επικεφαλής ας πούμε της εφορίας, φορολογούσε τον κόσμο έδινε μέρος των χρημάτων στο κράτος και ένα μέρος των χρημάτων κρατούσε αυτός. Όσο πιο, πολύ πολλούς φορολογούσε και όσο πιο υψηλό φόρο έβαζε, τόσο περισσότερα χρήματα κρατούσε και αυτός. Άρα είχε δύο πράγματα. Ήταν γνωστός ότι ήταν πλούσιος και δεύτερον ήταν μισητός γιατί έπαιρνε από τον κόσμο τα χρήματά του. Και όμως αυτός ο άνθρωπος δεν είχε αλλάξει. Ανέβηκε στη σηκωμουριά πάνω όχι έχοντα πει στον εαυτό του πόπο και τι έκανα και πόσο δυσκόλεψα του ανθρώπου γύρω μα. Δεν είχε έρθει η μετάνοια ακόμα. Παρ' όλα αυτά ανέβηκε για να δει γιατί κάτι του λείπε. Και μόλι περνούσε ο Χριστό, βλέπετε ο Χριστό γυρνάει και τον κοιτάει. Του λέει κατέβα κάτω. Γιατί σήμερα θέλω να έρθω στο σπίτι σου να σε επισκεφθώ. Πριν έρθει η μετάνοια, τι μας λέει το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός θα έρθει να μας επισκεφτεί πριν ακόμα μετανοήσω, πριν πούμε μετάνιωσα, ακόμα και η παραμικρή μέσα ανησυχία μας ότι αυτό που είμαι δεν μου φτάνει, ότι αυτά που έχω νιώθω ότι δεν είναι η αλήθεια, νιώθω ότι δεν είναι η ζωή, νιώθω ότι δεν είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και αυτή η μικρή ανησυχία που έχουμε μέσα μας, η οποία έρχεται αργότερα να μεγαλώσει και να ανθίσει, είναι ικανή στο να φέρει τον Θεό να μας πει «Κατέβα, γιατί σήμερα έχουμε σπίτι σου να σε επισκεφθώ». Και αφού πάει στο σπίτι του, τότε γυρνάει ο Ζακχαίος και λέει «Κύριε, ό,τι έκανα ζητάω συγγνώμη και το μισό της περιορισμού μου το δίνω στον κόσμο και όσους αδίκησα τους το δίνω εις τετραπλάσιο. Ήρθε η μετάνοια, δηλαδή το συγγνώμη, η συνειδητοποίηση. Κατάλαβε ποιος ήταν αυτός που μπήκε στο σπίτι του και εμπράκτος μετανόησε, όχι θεωρητικά. Γιατί πολλές φορές έχουμε στο νου μας τη μετάνοια ότι ζητάω συγγνώμη από τον Θεό και τελείωσε. Σαφώς ο Θεός πάντα συγχωρεί. Αλλά η μετάνοια δεν πρέπει να είναι μία θεωρητική διαδικασία, αλλά έπρακτη. Ερχόμαστε παραδείγματος χάρη να εξομολογηθούμε γιατί αδικήσαμε κάποιον. Στεναχωρήσαμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας. Τσακωθήκαμε με το γιο μας. Και λέμε στον ιερέα, στον Θεό στον ιερέα, συγχώρεσέ με. Όταν φύγουμε από την εκκλησία ή ακόμα πριν έρθουμε από την εκκλησία, Έχουμε πάρει τηλέφωνο να ζητήσουμε συγγνώμη. Έχουμε πει συγχώρεσέ με για αυτό που έκανα. Αυτό σημαίνει έμπρακτη μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι μια θεωρητική αλλαγή, είναι μια αλλαγή τρόπου ζωής, μια αλλαγή στάσης, μια αλλαγή πλεύσης. Είναι μια αλλαγή προσανατολισμού. Και όταν αλλάζεις προσανατολισμό, εμπράκτος αλλάζεις. Όχι θεωρητικά. Έσφαλα, Κύριε, συγχώρεσέ με. Έσφαλα Κύριε συγχώρεσέ με, αλλά και στον άλλον στον οποίο έσφαλα ζητάω εμπράκτο συγχώρεση, ανεξαρτήτως από το αν θα με συγχωρέσει ή όλα Ανεξαρτήτως από το αν θα σηκώσω το τηλέφωνο και άλλο θα καλοδεχθεί ή δεν θα καλοδεχτεί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να ρίξουμε τον εαυτό μας προς τα κάτω. Βλέπετε λοιπόν, αφού έρθει η μετάνοια, έρθει η μετάνοια τότε στο τέλος έρχεται και του λέει ο Χριστός Ζακέ, σήμερα ήρθε η σωτηρία στο σπίτι σου. In the gospel that we heard today, we talk about the Hofamtner, somebody who was very important, let's say, in the government of the Roman Empire at that period of time. And this gospel talks about how salvation was also possible for him. Sometimes we think that salvation comes only to people that they are poor, that they have nothing. No, it doesn't work that way. It's regardless what you have in your pocket where salvation comes. But why was he saved? He was to tell you the story a little bit about behind him. He was the host, meaning the manager, the top, the director of the tax, of the belasting deeds of that period of time and of this area. At that period of time, these people that were let's say, the ones who were gathering the taxes for the Roman Empire, for the Romans, they imposed themselves taxes to the people. They gathered the money, and some of the money that they gathered, they kept for themselves, and the rest they gave it to the government. So it was how rich they were, it had to do with only, not only how high was the tax that they imposed, but also to how many people they taxed. So imagine this kind of people, how much hated they were by the people around them. And this person who was, let's say, on the top of the hierarchy of the tax administration of that period of time he was the one who was looking in himself and he was rich, but he was not really happy with himself. He was always looking for something else. He had everything. He had money, he had fame, good or bad. He had house. He was living a life that his citizens, his co-citizens, were not able to live. But still inside him, he had something that was wondering is there something more than this? Why am I not feeling happy? Why all this richness that I have, all these possessions that I have, do not bring me happiness? He had heard about Jesus. Of course, he did not believe in any kind of God. For him, and also for us, and many of us, especially here in the Netherlands, money is our God and we feel safe only when we have money. Also, the same at that period of time. Also, for him, money was his God. He was safe regarding, depending on the money that he had with him. But he was not feeling 100% secure with himself. He had heard about a person called Jesus who was healing people, who was making wonders, who were raising that he was the Son of God. So he said, I'm going to see him. And for this reason, he climbed on a tree. Imagine the very important person, a very, very important person that you know, see him on a tree climbing, not taking into consideration his reputation, he is, but taking this step in order just to see Jesus. Also, something else that we need to remember in this gospel. There was not repentance when he climbed on the tree. He was just curious to see the one that everybody was talking about. He had not changed his mindset. He had not changed the way that he thought about himself and about the others. He was just looking for this something more this somebody who would provide him something that he did not have. And probably the thing that he did not have was happiness in his, in his house. And when he saw Jesus, Jesus told him, Zacchaeus, come down from the tree, because today I'm going to visit your house. And when Zacchaeus climbed down from the tree, entered in his house, and Jesus also entered, at this point, it was the moment of repentance. At this point, he said to Jesus, Lord, forgive me. And whatever I have taken from the people in an unjust way, I will give it back four times more. And the half of my possession, I will give it to them back. So we have not only a change of mindset, what we call repentance, what we call being sorry for, for what you have done to the others, but at the same time, we have the way that he was sorry, meaning giving actually back what he has taken. Sometimes many of you come to confession and they say, Father, I did this and I did that and I'm sorry. And of course, it's good that you say that. But the important thing is not only the sorry that you say in front of God for the things that you have done, but the sorry you are going to say and the forgiveness you are going to ask from the person to whom you did something that was not correct. How many times before you came here to confess did you call your father, your mother, your colleague that against him you did something and you tell, I'm sorry, I didn't want to do that. I was mistaken. To make a mistake is human, but not to learn to ask for forgiveness for the mistakes that you've done, it's demonic. You made something bad. You did something bad in your life. You fell down. Get up. But getting up requires two things asking forgiveness from God, and also asking forgiveness from the other, practically, not theoretically. In all ages, in all our period of time. God bless us all.